เวลาเมื่อกี้แล้วก็เจริญธรรมเจริญพอเยังญญากโยมทุกท่าน So g o e e n i n g everyone and g r e e t i n g everyone. So a h s วันนี้มีเพื่อนเป็นคนอเมริกาผู้ชายสามท่าน แล้วก็มีพระคุณเจ้าอยู่สามแล้วมีโยมที่ไม่ใช่เป็นกาอยู่สองแล้วมีทางบ้านที่ประเทศไทยอยยู่ี่สิบเอ็ด So now we have three American friends here, three monks here, and two non-American, and 21 more participants join us t h o u o o m as you can see here. เรากำลังกลับมารู้จักตัวเองกัน รู้จักเรื่องอื่นไปเยอะแล้วสิ่งที่รู้และดีที่สุดก็คือ การเรารู้จักตัวเองแล้วเรารู้ทุก so now we are but back to aware, to know about ourselves. And the best thing that we can know here is to know about dukkha. Dukkha can mean like suffering or the things that temporarily exist. ที่สถานที่แห่งนี้วัดไทยในอเมริกาวัดพระศรีรัตนสัตวัดวัดพระศรีรัตนรัตนารามเดี๋ยวมาดู

เมื่อสองวันก่อนเนี่ยได้โทรปรัจักคุยไปถึงแก้วว่าที่เคยมาอยู่ที่นี่ในรุ่นต้นๆแรกๆ so two days ago he made a phone call to the former the very first like uh, leaders of the monk here คือท่านได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์มาก ๆ ในการมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ โดยเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคุณหมอคงศักดิ์หรือว่าศาสตราจารย์ในแพทย์คงศักดิ์ปันภัยจิตแต่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่หน้าจอที่นั่งหน้าสุดเนี่ย เคยนำคำสอน มาให้กับหลวงพ่อที่ชื่อ หลวงพ่อมหาไหลโคสโก So uh, the monk gained lots of benefit from being here. The former leaders like of the monk, well, uh, Dr. Kwong Sak, oh, Dr. Kwong Sak brought the teachings about Lopal, from Lopal to the former leaders of this monastery. โดยท่านได้หลวงพ่อมหาไหลเนี่ย หรือเจ้าคุณพระศรีวรยานท่านได้เอาคำสอนที่คุณหมอคงศักดิ์นำมาจากประเทศไทยนำมาปฏิบัติ ทีนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านได้ประโยชน์ตรงอารมณ์เบื้องต้นเลย ก็คือ ท่านรู้รูปนามแล้วก็เห็นอารมณ์โกรธชัด ทีนี้เราก็เลยถามท่านว่า ที่บอกว่าห้องน้ำที่วัดพระศรีรัตนารามเนี่ย แล้วก็เห็นอารมณ์ชัด แล้วก็เห็นกายของตัวเองพลิกมือไปพลิกมือมา เห็นชัดที่ห้องน้ำตรงไหนท่านก็ตอบว่า ก็ ห้องน้ำหน้าโบสถ์นี่แหละ อันนี้มันเป็นโบสถ์ใช่ไหมแล้วเมื่อทะลุที่มีกระจกสีสีไปด้วยนะแล้วมันจะมีห้องน้ำอยู่ซ้ายมือ วันนั้นท่านบอกว่าท่านมีความสึกอายอายที่จะยกมือสิบสี่จังหวัดเนี่ย การยกมือสิบสี่จังหวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกท่านอายมันมีคนไปคนมาเลยไปนั่งอยู่ในห้องน้ำเลยพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายแบบว่ามันดันไปเห็นอาการเกิดดับ Okay, so there was a monk who was called Longpa Mahalai, who also learned about like the Buddhist teaching or about the teaching from Dr. Kongsan here that he got from Thailand. And after practice, Longpa Mahalai practicing, he awares about his physical movement and also his mind more, the mental phenomena more. It becomes more clear to him, and he sees the emotion his emotion better. And even after this session, and there was some time that like he was a bit shy to do the practice meditation, the hand movement that you are doing right now. And so he sometimes like practice in the restroom so that like no one gonna disturb him, could disturb him. เราได้สอบถามเมื่อสองวันก่อน ลำหรับที่ว่ามันมีหลักฐานจริงเหรอว่าปฏิบัติธรรม แล้วก็มีการเห็นอารมณ์เกิดดับณณจุดไหนด้วยเพราะครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านเช่นหลวงพ่อเขียนที่ประเทศไทย ท่านก็บอกว่าท่านสามารถรู้รูปนามได้ใต้ต้นขาขี้หมูนะแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาอะไรเรียกว่ามหาลัยราชพัฒหรือสมัยก่อนก็คือเป็น ที่ฝึกขอสอนคนที่ไปเป็นครูบาอาจารย์สอนทางด้านโลกโลกมันเป็นสถานที่ที่เป็นวัดที่จังหวัดเลยประเทศไทย ทีนี้ท่านยืนยันว่าท่านรู้จริงๆที่ใต้ต้นขาขี้หมูท่านเห็นลักษณะของรูปนามขันห้าที่มันแสดงออกมาอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรม แล้วก็สติมันตื่นตัวขึ้น And so, two days ago, uh, the monk discussed with uh, Lopal Mahalai two days ago that Lopal Mahalai, when he was in Rajapat University, Thailand, he practiced that like when he was un- beneath the tree, under the tree, and so it he was aware more about five aggregates, about his physical form, his emotion, the thinking of the past, thinking of the future, etc. หลวงพ่อเขียนไม่เคยศึกษาธรรมะมาก่อน หลวงพ่อกำเขียนอาจารย์ของหลวงพ่อมหาไหลหรือว่าอาจารย์ของผมหรืออาตมาเนี่ยมันเป็นคนคนเดียวกัน Despite that, หลวงพ่อมหาไหล has never studied Buddhist teaching or Dharma like seriously. ทีนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกท่านจบป .4 ก็สามารถที่จะรู้จักตัวเองได้ ในขณะที่หลวงพ่อมหาไหลโพสโกเปลี่ยนก้าประโยค แล้วก็สามารถที่จะสอบผ่านมาเป็นพระธรรมทูตแล้วมาสอนถึงประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศเกตเอในโลกเนี่ยจะพระสามารถมาอยู่อเมริกาได้ ก็จะเป็นที่ยอมรับ หรือแถบยุโรปก็ตามแต่อเมริกาถือว่าเป็นเกตเอแต่ว่าหลวงพ่อมหาไหลซึ่งรับพัด เขียนก้าประโยคจากพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เก้าในหัยเดือมีรูปอยู่นั่นเนี่ยรัชกาลที่เก้าที่พูดกันเป็นปัจจุบันนะมีรูปอยู่นะรัชกาลที่เก้ารับผัดยศมาแต่ก็สามารถรู้ธรรมะเหมือนกับหลวงพ่อบางเขียนได้เบื้องต้นนะที่พูดเนี่ยท่านรับรองแบบนั้น So among the comparable education that about the basic education that sometimes like, doesn't matter in the way that we practice. The monk, he gave an example for two other monks, Lopakam here, who graduated, like we just only did degree for like, finished the fourth grade. He finished only fourth grade. And Lomhakam, like, who finished uh, all of, like the curriculum of Buddhist teaching in Thailand. It's like a curriculum and he came here to America But both of them shows the same thing that they can fully aware of themselves through the mindful meditation. วันขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ผ่านไปแล้ววันที่ท่านรู้ วันที่หลวงพ่อเขียนท่านรู้ก็ผ่านไปแล้ววันที่หลวงพ่อมหาไรท่านรู้มันก็ผ่านไปแล้วแต่ที่สำคัญก็คือวันนี้เป็นวันของเรา So the moment he mentioned that, like the day the Lord Buddha has practiced this, and Lord p a n has also practiced this, so did l o n g p a u Mahalai. And now it's our turn. เป็นวันของเราที่เราจะมาเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเห็นความทุกข์แล้วก็ก้าวล่วงออกจากความทุกข์เพราะว่ามันมีวิธีการดับทุกข์ Samsung to see and aware of ourselves, to see and aware of dukkha, the sufferings, and also to surpass and overcome them. เห็นไหมในขณะที่ยกมือเห็นทุกไหมแต่เดี๋ยวนี้ที่เราเคลื่อนมือในการเคลื่อนการไหวร่างกายของเราคือความทุกข์มันทุกข์กำหนดรู้กำลังกำหนดรู้ทุก ไรมหรอกรู้มันอย่างเดียวเลย so can you feel it can you feel the c r o u n d like through our body through the movement and you don't need to do anything that much just feel it and aware of it ฝึกตรงนี้ทำให้เป็นก่อนดับแรกก่อน มีสติรู้การเคลื่อนการไหวหรือร่างกายมันคือควอนทุกข์เนี่ยนะ หานซ้ายหันขวาที่มันสั่นเน้อทุกทั้งนั้นแหละ มันจะแก้ทุกของมันก็กำหนดรู้ไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวสักพักจะเห็นอาการที่เรียกว่า จิตที่มันว่าไหวแบบสนใจเรื่องความคิดจิตมันว่าไหวไปทางทวารต่างๆตาหูจมูกลิ้นพวกนี้แล้วก็ไปคิดต่อเข้าไปในสมมติบัญญัติต่าง ๆมากมาย And now please be aware of your body and focus. And at some point later, you, may, you will feel like some distraction through the, all of your six sensation, through your eyes, your ear, your nose, your tongue, your skin, and your mind The feels the emotion, etc. เราเห็นอาการต่างๆที่ มันเกิดขึ้นในจิตของเรา เช่น ความคิดเป็นอาการของจิต แล้วเห็นเลยว่ามันเป็นแค่ภาพลงตา เป็นเพียงแค่มายาภาพ มันไม่ใช่อาการที่เราจะไปบังคับบัญชาได้แน่นอนมันไม่ใช่ตัวเรา and we can observe the phenomena, which is thoughts. Thoughts is in some sense it's an illusion, and it is not what we can fully command, and it's not exactly ourselves. Now, อย่าไปเพ่งอย่าไปจี้อย่าไปจ้องเวลาปฏิบัติถ้าเพ่งก็คลายออกมา ม่นจบางทีเราเป็นคนเพ่งในความรู้สึกตัวหรือการเคลื่อนการปล่อยอาการที่มันเข้าไปเราจะสังเกตได้เลยว่ามันเหมือนกับการโดนถูกบังคับ เหมือนกับเราถูกตัวเองบังคับตัวเองบางคนถึงขั้นขยาดเลยนะแมวแล้ววันจะเข้ากรรมฐานแมวแล้วขยาดจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเพ่งตัวก่อนมาหน่อยหนึ่งพอมันเผลอไปก็เจตนากำหนดนิดนึงจะเจอวางพอดี and be aware of your movement, but don't be too strict with how you focus or pay attention on it. Some even dislike any, any kind of meditation because of being too strict while practicing meditation. And because of that, I would like to suggest you to also getting released about that after you feel that like you have been practicing practicing too strictly. Go to the middle path the path that is not too strict and not the path that you came so easy with the meditation การที่เรารู้สึกตัวมีสติรู้ความรู้สึกตัวตัวเนื้อตัวหนังตัวกายเริ่มต้นมันผ่านอะไรมาเยอะแยะเลย to feel this awareness that we have perceived many things including our physical body and also our physical feeling, to our flesh, our skin, etc. มันผ่านความคิดอดีตผ่านความคิดอนาคต Our awareness has been through many things, especially thinking about the past, thinking about the future, thinking critically. But now we would like you to pay attention to your physical movement and physical body. ก่อนเป็นไหม Can you do that? ะนั้นจุดแรกนะ ที่เราปฏิบัติกันนะท้งทางบ้านเมืองไทยแล้วก็ที่นี่นะลองจับประเด็นเนี่ยว่าไอ้สิ่งที่พูดก็คือมันมีตัวอย่างละว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์นั่นบอก ท่านรู้ไล้ตรงนี้มันคืออะไรมาคุยปวดเราแล้วเราก็สนใจแล้วศรัทธาท่านเชื่อท่านทำตาม แต่ว่าไม่ได้เชื่อหมดตรั้นเพราะไม่รู้ไอ้สิ่งของนั้นมันคืออะไรก็ไม่รู้กันแต่กนเมื่อเราทำตามนั้นเออ เราก็เห็นไล้สิ่งท่านพูดมันจิตก็คือมันเห็นอาการ เออมันรู้สึกตัวจริงแล้วก็ปกติจะเกิดขึ้นมาจริงๆสัมผัสได้ แล้วเวลาจิตมันแวบมันก็รู้สึกได้จริง ๆ แวบไปไหนทีนี้เราลองดูว่า เวลามันเกิดขึ้นมาแต่ละขณะเราจะมากลับสู่ปัจจุบันแล้วก็ เห็นมันชัด อาการมันเห็นมันชัด สัมผัสมันชัด มีความรู้สึกเหมือนกัน แต่การสัมผัสการเคลื่อนการไหวเป็นรูปธรรมที่เรียกว่าเห็นกายในกาย ไม่ต้องคิดหานะ อันนี้พูดเฉยๆเห็นกายในกายตัวนั้นคือกายที่เป็นธาตุสี่นะ กายที่เป็นธาตุสี่มีน้ำ มีไฟ มีดินมีลมที่มันประชุมกัน อีกอันนึงก็คือจะมีลักษณะของ ความรู้สึกที่มันเคลื่อนไปด้วยเวลากายขยับจะมีกายยวิญญาณ ตัว กายและวิญญาณมันคู่กันไปเลยเราได้สัมผัสแม้การเก่งการคลายความรู้สึกที่ละเอียดที่มันซ่อนๆอยู่ไอ้ตัวนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เกิดที่กายเวลามันเกิดความคิดเนี่ย มันจะรู้สึกได้ที่กายเหมือนกันเพราะกายเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นอยู่ที่กาย ความคิดก็อยู่ในสมอง เวลาคิดเป็นพลังงานอยู่แล้วก็รู้สึกได้ที่กายจึงไม่แปลกใจก็ทำไมฝึกที่กายเป็นไง เวลาจิตทำก็ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่กายว่ามันเป็นขันห้านะมนุษย์มันมีขันห้าอยู่แล้วคราวนี้เบื้องต้นนะสติที่มันรู้ของอย่ากคือร่างกาย สติรู้ความรู้สึกตัวตัวเนื้อตัวหนังตัวกายพอทำเป็นเห็นแล้วนะการแลบไปแวบไปแวบมาตัวนี้มันจะเป็นคำตอบนะว่า เออมันไม่มีที่ครูบาอาจารย์ And so first for you all, uh, the monk he mentioned examples that we believe, many of us believe in Lopal, the teachers that we have heard about their stories earlier, and practice to see by ourselves, to see the mental phenomena, and also back to the present, brought to our physical bodies to observe a movement and without any thoughts or biases. And through the movement, we put our attention or mind on the physical movement that we can feel it. And our physical body, it's one of the five things that like our mind structure. And when you practice, you will see that like sometimes your mind will go to, will pay attention to your physical body, sometimes to your emotion, sometimes to the thought or your memories that you have in the past and your thoughts and also your imagination about the future. Am I clear? Is it difficult to understand? จากความรู้สึกตัวคือแล้วก็สังเกตในตัวตัวเอง Observe your feeling by yourself. เดี๋ยวเราชวนกันปฏิบัติต่อสักประมาณ So we will practice for around 10 to 15 minutes more and later we will have like a discussion and conclusion